mchukueni kwa shaytani ni adui inma yad'u hizbahu yeye anakuwa mwenye kuita lile pote lake lile grupu lake liyakunu min ashabi sa'id wawe katika watu wa motoni ndio Allah tabaraka wa taala ndani ya sura Yusuf babake Yusuf alayhi salam Yaqub alayhi salam alimwambia Yusuf alayhi salam qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin alimwambia ewe mtoto wangu ewe kijana wangu la taqsus ru'yaka ala ikhwatik usiwasimulie ndugu zako ndoto yako fayakidu laka kaida kisha hawakakufanya nini wakakufanyia vitimbi wewe inna shaytana lilinsani aduwwun mubin asema hakika huyu shaytani kwa mwanadamu ni adui aliyowazi eh kwa sababu shaytani yeye hupitia kwa adam kukudhuru wewe ni shaytani kazi yake hiyo ndo Allah tabaraka wa taala akasema katika sura tusati قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين alimwambia Allah tabaraka wa taala qala fa bi'izzatik asema kwa nguvu zako wewe la ughwiyannahum ajma'in nitawapoteza wote hao illa ibadaka minhum almukhlasin isipokuwa waja wako ambao ni wacha Mungu ndo Allah tabaraka wa taala katika sura An-Nur akasema ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah nafana sema ya alladhina amanu anazungumzia waumini anawaambia nini la tattabi'u khutuwati ash-shaytan musifate nyanja musifate njia za shaytan wa man ومن khutuwati ash-shaytan na yoyote ambaye atafuata njia za mashaitani yoyote ambaye atafuata njia za shetani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar akasema anafanya nini anaamrisha maovu shetani hizi kuamrisha mazuri lazima atakuamrisha maovu fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ndio Allah tabarak wa taala katika surati Ibrahim akasema waqala shaytan لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الله تبارك وتعالى كسورة إبراهيم وقال الشيطان كي الشيطان كسيم لما قضي الأمر بعد أقول الله تبارك وتعالى إيه أشحكمه anawaambia sasa inna allaha wa'adakum asema hakika Allah tabaraka wa taala aliwaahidi nyinyi ahadi ya kweli wa'ada alhaqi ahadi ya kweli wa'adtukum fa akhlaftukum baada kuwa nyinyi mliahidiwa ahadi ya kweli mkao mwenye kukhalifu wama kana li alaykum min sultan asema ilikuwa mimi sina kizuizi chochote illa an da'awtukum sababu so, nikawaita fastajabtum li kwa sababu shetani akulazimisha anakuita eh anakwambia bwana eh usiswali bwana swali Ijumaa peke yake ni shetani nakwambia eh, Ijumaa bwana ni Eid usiwache hasa utakuta Muislamu anashikilia Ijumaa ni shetani amdanganya utakuta Muislamu anaswali Ijumaa tu basi shetani amempoteza kisawa sawa hata si kidogo yani amemshinda mpaka kabisa akamweka kando anambakisha swala moja swala moja ya juma yani bi maana juma ikosekana huyo si, si, si aswali kabisa sasa ndio hapa nakwambia fastajabtum li mkanijibu mimi fala talumuni shetani anasema msinilaumu mimi walumu anfusakum mlaumu nafsi zenu رواه مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أح ما منكم أحد إلا وكل قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي لكن الله عانني عليه فلا يأمرني إلا بحق إمام مسلم أنبكي حديث هي تسلم أنasema ما منكم أحد أسمع كون مجوين إلا وكل قرينه إسفقوا أنا ana min aljin anarafikia katika majini wa qarinuhu min almalaika na rafiki vile vile katika malaika qalu wa iyyaka ya rasul allah akama nabii sallallahu alaihi wasallam qala wa iyaya akasema na mimi walakin Allah anani alaihi lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa mwenye kunisaidia kwa yeye fala ya'murani illa bihaqqin aniamrishi isipokuwa kwa jambo la kweli Wa sahih al-Bukhari qala sallallahu alayhi wasallam sallam anasema idha tataaba ahadukum falyaqdhi mastata'a asema pini mmoja wenu anapopiga miayo eh amefunga mdomo miayo hiyo ito Kiswahili falyakdhim mastata'a ni azuie anavyoweza anaweka mkono hivi ndio katika hadithi nyingine Mtume akasema at-tatha'ubu min ash-shaytan kupiga miayo ni katika nini ni katika shaytani fa idha tatha'aba ahadukum pindi mmoja wenu anapopiga miayo falyarudahu mastataa, arudisha anavyoweza, bimana aweke mkono juu ya mdomo anavyoweza. fa inna ahadakum idha qala ha ha dhahika shaitan, pindi mmoja wenu anapofungwa mdomo vile, shetani anafanya nini? Anakuwa mwenye kucheka. وفي الحديث الصحيح بلغة الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إذا رأى, إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها falyatabassaq an yasarihi thalatha asampini mmoja wenu anapoota ndoto mbaya ama ndoto ambayo anaichukia falyatabassaq thalathan afanye nini eh au mwenye kuwa yeye ateme upande wake wa kushoto mara tatu waliyasta'idh billahi minash shaitani rrajim naombe kinga kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na shaitani bimaana asema a'udhu billahi minash shaitani rrajim sema thalathan mara tatu waliyatahawwal an jambihi alladhi kana alayhi kisha vile fanya nini ajigeuze katika ile ule ubavu alikuwa mulalia ahamu ash-shaytan ala salih sehemu ambazo muhimu ambazo shaytan anaingia katika watu wema kuna sehemu ambazo shaytan anafanya nini ndio anapoingia Sehemu ya kwanza at-tahrish baina al Ni kutia ugomvi kati ya Waislamu. Hii ni kazi ya shetani. Yako utakuta elewani na mwenzako nani ni shetani. Anatia funguo. Kama muoneshe yule mwanaume bana, muoneshe shetani huyo. Sasa wewe unajigamba. Fi al Bukhari qala sallallahu alayhi wasallam inna ash-shaytana yajri min ibn Adam majra ad-dami. Shaytani anakuwa mwenye kupitia katika mishipa mwana Adam kama vile damu. Fa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra. Sasa anasema mimi nakuwa mwenye kuhofia na kuogopa ya kuwa aingize katika nyoyo zenu shari, kwa sababu shaytani akija yeye yaje na khairi, uje na shari. Unaambiwa sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ta'awadh billahi minash shaitani rajim. وان الله سبحانه وتعالى كن له شيطان للانيوا وفي صحيح مسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم زي مسلم حديثين صلى الله عليه وسلم اسامه ان الشيطان اسامه اك الشيطان هو قد ايس امكم من كچوكا نكتتماء an ya'budahu almusallun wenye kusali au muabudu wanajua hawezi muabudu walakin fi tahrishi bainahum lakini kutia fitina kati yao waelewani ni shetani kazi yake hiyo hiyo katika upande wa kwanza upande wa pili katika sehemu ambazo ni muhimu tadkhim janib au shubat min shu'ab ad-din ni kubwa ukubwa sehemu katika sehemu za dini ambazo haziko inshighaluhum bil afkar al mubtadi'a wa kushughulika na dhikri ambazo ni za kibid'a kama vile kushughulika na maulidi ni shetani kazi yake hiyo ndio sasa anatona anasema al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها أنا اسمع البدعة هي بدعة Iblisi anapenda kushinda maasi. Kwa sababu maasi utatubia lakini bidha huwezi tubia umeshikia ni ibada. Ndio hii sasa shetani anatumia hiyo njia sasa. Wewe unakuta kwa unamwabudu Allah kweli, uh, unatingika unatoka jasho kabisa, unasimama, umekaa. Shetani. Umekuja dhikri lakini unakata kiuno. Eh, utamkuta ameenda maulidi lakini yeye anatikisha kichwa, wow, mbele, nyuma. Ah ashetani ah, shetani ameingia hapo hiyo ni sehemu ya pili sehemu ya tatu ama tukimalizia sehemu ya pili wal hadith an waqi wa siasa kuzungumzia anayojiri siasa nani huyu huyu kadha yule kadha utakuta shughuli na Qur'ani mda mrefu anazungumzia siasa tu yule ni nani, yule ni kadha, yule ni hivi na hivi. Sehemu ya tatu, wa tajil anil a'mal saliha, kuchelewesha mambo ya khairi na ibada. Utakuta nakwambia muadhin na maadhini unataka kwenda msikiti nakwambia haina shida, karibu na msikiti utaenda aikame, nakwambia usijali, imamu anaswalisha sura ndefu, utawahi unachelewa unachelewa mpaka mwisho uendi taswifu tajiri hili katika milango ambayo yeye anatumia kumaliza anakuja anakuambia ah, juma utaswali inshallah tanakokea inshallah utaswali juma Salawati za wiki mzima unakosa unaswali juma umekudanganya shetani Naam vile vile yushuru al-insan bil kamal zaif liuakhirahu 'an al-'amal katika vile vile hao muhimu anamweka mwanadamu ya kuwa yeye ana ukamilifu ila mcheleweshe katika amali mbosi jali uko sawa wewe bwana unaswali swala tano kwa hivyo sengenya tu unadanganya ina shida umekamilika wewe hadha amali shaitan hii ni katika njia za ahlul khair ambazo yeye anatumia kukumaliza vile vile atakhwif kupa kupa wewe uoga hakuogopa imma ayukhawifahu min junudihi imma amtia hofu katika wanajeshi wake ushetani wa awliyaihi na mawali wake lakini Allah anasema man yattaqillah yaj'al lahu makhraja anakutia hofu vipi anakuambia bana ah maadamu ushafuta kazi huu uandikwi tena asionesha na hofu wewe mtoto ameugua na eh, huyo mtoto umemzungusha hospitali zaidi ya kumi, huyo halasi, huyo ni kukufa tu. Shetani anakuja namna hiyo, lakini Allah anakuambia nini? Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ya ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampa ufunguzi na ufunguo mahali ya kupita, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah atamruzuku kwa ile namna ambayo alikuwa tarajii kwa sababu amemcha Allah lakini wengi hawana tawakkul wengi walifanya nini wao hawamtegemei Allah wao utakuta nami yanalia kazi sina na aswali kifu Allah atakusaidia vipi taasi wewe una maasi Allah wazi kwa wazi kabisa kisha unalia una kazi wewe Allah subhanahu wa ta'ala unamkumbuka juma peke yake basi yeye amekwambia swala tano wewe unaswali swala moja na hiyo swala moja ujui je amekubali jiulize naam wewe unaswali juma peke yake je Allah subhanahu wa ta'ala hii juma peke yake ndani ya wiki ambayo mimi naswali je Allah naikubali kisha unalia sina kazi nimefutwa biashara yangu imeanguka Tasbihillah. ilah hubbahu wewe maasi Allah kisha unadai unampenda atakupa vipi riziki kisha vile vile katika njia ambazo shetani anatumia atawil wa tabrir kutafsiri na kufinikia utakuta anafanya haramu anakuambia haina shida hiyo haya mtu anakula mali ya haramu anakuambia saleta watu wasome Qur'ani itakuwa halali tawil wa tabrir hiyo mali anajua kabisa hii mali yote ambayo niko nayo ni haramu yote lakini anakuambia leta vijana wa kumi wasome Qur'ani itakuwa halali alkadhibu walghishu inaingia wapi inaingia hapo barakallahu li wa lakum bil qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fi dhikri al hakim aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum الحمد لله احسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد tumezungumzia namna shetani anapoingia tunazungumza je alilaji ma huwa matibabu kwa sababu ugonjwa unapopatikana lazima matibabu yapatikane al-imanu billah wa tawakkul alayhi kwanza ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea kisha al-hadar wal-haytatu bil-ilmi bi ahdaf ash-shaytan kuchukua tahadhari na vile vile mtu kushughulika na elimu na kujua malengo ya shetani ni yapi sababu shetani anapokuangamiza akakumaliza yeye ufurahi yasjudu lillah yeye anafanya nini anakuwa mwenye kushukuru anasema kabisa nimemaliza huyu pili aliltizam bisirati almustaqim ni mtu kushikamana na njia iliyonyoka Nina sura al-Baqara nasema ihdina sirata al-mustaqim. Ewe Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Alkitabu was sunna. Kitabu na sunna qawlan wa amala. Kwa maneno na vitendo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-An'am akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Asema anna hadha sirati mustaqiman asema hakikeni njia yangu hii iliyonyooka fattabi'u ifuateni wala tattabi'u subul wala msifate njia zilizo pembezoni watafarraqa bikum an sabili mkapotea katika njia hii iliyonyooka ndio mtume sala sallam hadithi alipokea Abdullah ibn Mas'ud anasema khatta lana rasul sallam khattan biyadihi thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadha sabilullah wa hadhihi subul ma min sabili illa alayhi shaytan hadithi Ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mwenye kuchora mstari ulionyoka kisha akasema khata khata mbiaji alichora mstari thumma khata yamini kisha akachora upande wa kulia na upande wa kushoto thumma qala hadha sabilullah kasema njia ya nyoka ni njia yake Allah wa hadhihi subul na njia zilizo pembezoni hizi ma min sabili illa alayhi shaytan hakuna katika njia hizi zilizokando isipokuwa shetani yupo ndio kisha fanikisha akasoma ayon na hadha sirati mustaqim ya kwa hili njia yangu iliyonyooka fatabifa tena نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا قرب ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد falahu aljanna wa umirtu bisujudi fa'asait falyannar rawahu muslim alipokea Imam Muslim anasema qala sallallahu alayhi wasallam anasema idha qarabna adamu sajda pindi mwanadamu anaposoma sura iliyo na sujudu ndani yake fasajada kisha kafanya nini akawa mwenye kusujudu i'tazala shaytanu yabki shaytanu atakuwa mwenye kutoka kiwea analia yaqulu ya waila anakonja kujuta nasema umira adam bisujudi huyu mwanadamu amamrisha wa sujudu fasajada akasujudu falahu aljanna yeye ana janna wa umirtu bisujud niliamrishwa ni sujudu fa asaitu nikaasi mimi faliyamnan na moto rawahu muslim pokea muslim naam tiba ya pili aliltijao ila allah walihtimau bihi ni mtu kujielekeza kwa allah na kuomba kinga kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio utakuta Allah Mtume sala ametufunza namna ya kujikinga na shetani unapoingia chooni Allah Mtume sala sallam ametufundisha Unasema dua gani Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith unapoingia chooni unajikinga na shetani Naam unapoongelea mke wako pia amekupa dua Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana hizi ni dua ambazo zinajikinga na shetani na utakuta muislamu maisha yake yote ajui dua hii wala shughuliki kutafuta wala kujua naam al-istighal bi dhikrillah vile vile katika kinga ni mtu kushughulika na utaji wake Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira sema wenye mliamini mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na vile vile akasema wadhakirina Allah kathiran wadhakirat sana wale ambao wanamtaja Allah kwa wingi wa kiume na wa kike kisha vile vile tukimalizia hotuba yetu luzumul jamaa ni mtu kuwa na nini kuwa na jamaa lazima uko katika jamaa wewe useme mwenye kuacha jamaa ndio hadithi ya Hudhaym al-Yaman anasema kana an-nas yasaluna sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'ala sharri makhafatan an yudrikani asema walikuwa watu wakamuuliza Mtume sallam kuhusiana na mambo ya khairi lakini mimi nilikuwa namuuliza kuhusiana na shari kuhofia ile shari isinifikie mimi faqultu ya rasulullah akamwambia Mtume sallam inna kunna fi jahiliyatin wa shar sawa sisi tulikuwa katika jahiliya na tulikuwa katika shari fajaa allah bi hadha alkhair Allah subhanahu wa ta'ala akatujia na hii khairi ambayo Mtume sallam alikuja nayo fal baada hadha alkhair min shar akamuuliza Mtume sallam je baada hii khairi umekuja nayo kuna shari sallam akamwambia qala na'am anambia ndio wa fihi dakhan kuna kimoshimoshi qala ma dakhanu akamjibisha akamwambia kuna kimoshimoshi gani hicho qala akamjibisha akamwambia qaumun yahduna bighairi hadi watu wanena mineno ambayo sio yangu wa fi riwaya wayastannuna bighairi sunnati naanza la sunna ambayo si zangu taarifu minnu ma tunkir huwa wanajua lakini wanafanya nini wao wanakuwa ni kupinga ndio Hudhayl bin Yaman akamuuliza famadha af'al in adrakani dhalik asema nitafanya nini pindi hali hiyo itanifikia mimi akaambia qal talzamu jama'at almuslimin wa imamihi utashikamana jamaa wa Kiislamu na kiongozi wao حذيفه اليمان كما صلى الله عليه وسلم قال وان لم يكن لهم جماعه ولا امام ikiwa wao hawana jamaa wala hawana imam qala akamwambia fa'tazir al-firaq kullaha asema jiuzuru na makundi yote chana na makundi yote walau an ta'adda bi asli ash-shajara hatta yudrika al-maut wa anta ala dhalik anasema hata ukafanya hata kama wewe utakuwa wenye kuuma mti hata mpaka mti kufikia na wewe katika hali hiyo vile vile tukimalizia at-taubatu wal istighfar kutaka kumshinda shetani fanya tauba na istighfar hizi adhkari ambazo watu wanazipuuza eh baada ya sala akae sema astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam eh hana utakuta anapomaliza swala anakimbilia viatu viko wapi خلاص hii adhkari iko baada sala astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha mpaka mwisho atauba kurudi kwa Allah na kufanya nini na kufanya maghfira kuomba msamaha kwake ndio Allah akasema katika sura an-nisa inma tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allah alayhim Allah anasema inma tawba anasema hakika tauba ya kweli lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala ni kwa wale ambao wanaofanya maovu kwa ujinga thumma yatubuna min qarib kisha wanakuja kutubia katika muda ambao ulio karibu fa ulaika yatubu Allah alayhi Allah tafanya Allah atafanya na atawatubia hawa atakubali toba zao lakini akasema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 أرحم الراحمين اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرابنا ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا قوم الكافرين اقم الصلاه